El ONU el Dios manda a con la caravana grande. ¿Cuáles son los dos? Dos moshe y aroa, primero el criador. אבינו Dios דיום mande דירושלים, con la caravana grande, cuáles son los tres. Tres de nuestros padres son Abraham, Isaac y Jacob, dos de Moshe y Aarón, primeros del Criador, Baruch manda Jerusalén con la caravana grande, ¿Cuáles son los cuatro. Cuatro madres de Israel, Sarai, Rivka y Lea y tres nuestros padres son, dos Moshe y Aarón, primeros del Criador, Baruch, Baruch, Shemot.